Kuva maailma ja Suomi. Ihmiskunta on historiansa suurimmassa muutoksessa, vaikka suurin osa ei sitä vielä tiedostakaan. Ja eipä sitä valtamediassa uutisoida. Kansalaiset ympäri maailmaa ovat heräämässä siihen todellisuuteen, että vallanpitäjät toimivat vain omaksi hyväkseen ja siis enemmistön haitaksi. Laiteinstituutiot on järjestetty palvelemaan heitä. Tämän kaiken takana on ihmisen psyyke – Toisin sanoen vallanpitäjän mielisairaus ja kansalaisten vieraantuminen. Ihmiskunta muodostuu 99 prosenttia nöyryytetyistä ja loukatuista ja 1 prosenttia ylimielisistä ja vihollisista. Miksi siis sallimme, että tämä pikkuriikkinen vähemmistö murskaa meidät? kysyy psykoanalyytikko ja filosofi Norberto Keppe teoksessaan Kansojen vapautuminen, vallan patologia – joka on julkaistu vuonna 1986 New Yorkissa. 26 vuotta sitten siis. Nyt voimme seurata Occupy Wall Street-liikettä, jonka slogan on We are the 99%, eli me olemme 99 prosenttia. Suomessa ilmiö näkyy torikokousliikkeenä, joka tietenkin poikkeaa Occupy-liikkeestä, sillä olemme suomalaisia, emmekä amerikkalaisiksi tule – mutta torikokouksen ensimmäisessä julistuksessa tiedostetaan, että vallitsevat rakenteet vievät meitä kohti maailmanlaajuista, yhteiskunnallista, taloudellista, poliittista ja ekologista katastrofia. Maailmaan, jossa työllä ei tule toimeen, tavalliset ihmiset eivät pääse vaikuttamaan omiin asioihinsa. Rikkaimmatkin maat hukkuvat velkaan, ja ihmisarvo mitataan vain työn tuottamalla voitolla. Tähän tilanteeseen tarvitaan muutosta. Olemme São Paulossa, Brasiliassa, analyyttisen trilogian studiolla. Ohjelmamme on Ihmisen valtakunta. Minun nimeni on Sari Koivukangas ja studiossa kanssani on psykoanalyytikko ja kirjailija tohtori Claudia Pacheco. Hyvä, hyvä. Hyvä. <laughs> Tohtori Claudia Pacheco on STOP, maailman tuhamiselle yhdistyksen parjostaja ja puheenjohtaja. Yhdistyksen tarkoituksena on maailman tuhon perimmäisten psykologisten ja yhteiskunnallisten syiden tietoiseksi tekeminen. Pacheco on myös analyyttisen trilogian eli integraalisen psykoanalyysin kansainvälisen yhdistyksen varapuheenjohtaja. Pachekon teoksista suomeksi on käännetty Tiedostaminen parantaa, Teomania ja stressi, Naisia divanilla ja analyyttisen trilogian ABC. Tohtori Pacheco on tohtori Norberto Keppen lähinavustaja ja on seurannut tämän työtä alusta alkaen. New Yorkissa 1986 hän osallistui Kansojen vapautuminen kirjan luvuilla Yksilö, perhe ja triloginen yhteiskunta sekä valta ja naiset. Kirjan lyhennelmän suomennoksen voi ladata ilmaiseksi sivuilta www.liberationofthepeople.org. Tervetuloa ohjelmaamme, tohtori Claudia Pacheco. Voitko kertoa meille tästä teoksesta ja miten se syntyi? Well, I was I am an assistant of Dr. Kepi since 1971, so it's exactly 40 40 years 40 years yes 40 years this year And we went to New York City to open our clinics and uh, to teach and form psychotherapists, psychoanalysts, and teachers of analytical trilogy, which, by the way, is the unification of theology, philosophy, and science. So when we started to work with Americans uh, and felt a, a, reality of the United States, sociopathology, Dr. Kepi got, got like very much worried, not only with what Americans were heading to in terms of uh, decay, decay, decadence in terms of society, economy, science, um, arts, philosophy, education, but also uh, the, the international, global implications of this decay. Because um, United States created such a a degree of uh, power uh, that whatever happens with that country happens as a consequence, hits other countries too. Europe, Western, and even Eastern civilization. At that time, in 80, 84, 85, 86, there was still time left to avoid a lot of disturbances like we had in 2008 when <clears throat> global economy sank, sank with American economy and banks, mostly banks. Eli suomeksi käännettynä. Pacheco on toiminut tohtori Kepen avustajana aina vuodesta 1971, eli tasan 40 vuotta tänä vuonna. He perustivat New Yorkin klinikan, jossa kouluttivat psykoanalyytikkoja analyyttisessä trilogiassa, jossa yhdistyy teologia, filosofia ja tiede. Kun he alkoivat tekemään töitä Yhdysvalloissa, he alkoivat tuntemaan yhdysvaltalaista todellisuutta, eli yhteiskunnan patologiaa. Tohtori Kepe huolestutti ei ainoastaan se, että amerikkalaiset olivat kulkemassa kohti tuhoa ja rappiota talouden, yhteiskunnan, tieteiden, taiteiden, filosofian ja koulutuksen suhteen, vaan tämän rappion kansainvälinen globaali vaikutus. Yhdysvallat oli saanut niin paljon valtaa, että mitä tahansa siinä maassa tapahtuu, tapahtuu koko maailmassa. Se iskee Eurooppaan ja jopa itäiseen sivilisaation. Silloin 80-luvun alussa olisi vielä ollut aikaa välttää suurimmat vaikeudet, kuten esimerkiksi vuoden 2008 talousromahdus, jolloin globaali talous upposi Yhdysvaltojen talouden ja ennen kaikkea pankkien myötä. So Dr. Kepi noticed that social pathology or sociopathology, the, the sickness in society uh, brought by wrong philosophies in economy and in education, in psychology, but mostly economic wrong orientation, upside down, giving enormous value to speculation and capital instead of work, that this was very, very sick, made a society sick, economy sick, and individuals very sick. Tohtori Keppi alkoi havaita sosiaalipatologiaa, eli yhteiskunnan sairautta, joka aiheutuu väärästä, ylösalaisin olevasta filosofiasta, ennen kaikkea taloudessa, jos arvostetaan keinottelua ja pääomaa sen sijaan, että arvostettaisiin työtä. Tämä on hyvin sairasta ja sairastuttaa koko talouden, yhteiskunnan ja yksilön. Tämän patologisen eli sairaan yhteiskunnallisen tilanteen korjaamiseksi keppeloi trilogisen yritysmallin sloganilla Where the workers are the owners, eli missä työntekijät ovat omistajia. Voitko kertoa tästä lisää? Well, Dr. Kepi has been always worried with uh, health, mental health, organic health, social health, all kinds of balance and equilibrium in society. So, therefore, with this concern that he has of the well being, the quality of life uh, of individuals and, and nations, his work, the nature of his work is to improve um, the, the level of uh, quality of life, the level of sanity uh, of humanity. So, because his intentions are these, um, he must see in what terms the work we do, the way we live, the way we pay our bills, the way state and and corporations are organized, the way they affect our lives, the power in states, the power in, of all these global institutions, these big, large corporations, the way they, the powerful, the powerful in general, the social and economic powerful, the way they interact with the people, and how this affect our quality of life, our mental and physical health. It's so straight. The way these these things interact is so so straight that he had to go deeper in the research and find solutions. And as you said, one of the solutions he brought it was an, economy. So he created a third way of eco economy, and it's a trilogical economy where um, capitalism and communism were like rearranged in terms that the way he deals with economy and, and work, it hinders capitalists or the bureaucrats of communism to take too much power over individual and social initiatives. Tohtori Keppe on aina ollut huolissaan ihmisten ja kansakuntien terveydestä, ja koska hänen työnään on parantaa elämän laatua ja terveyttä, hän on tutkinut ihmisten työtä, elämäntapaa, sitä mitä teemme maksaaksemme laskumme, ja miten valtio ja korporaatiot on organisoitu, ja miten ne vaikuttavat elämään. Valtiovalta ja ylikansallisten järjestöjen valta vaikuttaa ihmisiin, elämän laantuun sekä ruumiin ja mielen terveyteen. Näiden välillä on niin suora yhteys, että Keppen oli syvennyttävä näihin tutkimuksiin ratkaisujen löytämiseksi. Ja yksi ratkaisuista on talouden alueella. Keppel oli kolmannen, niin kutsutun trilogisen talouden, jossa kapitalismi ja kommunismi ovat uudelleen järjestetyt siten, ettei kapitalisti tai byrokraatti saa liikaa valtaa yksilön ja yhteisen aloitteissa. Tämän kirjan kansojen vapautuminen sisältö on alkanut elää uudestaan – erilaisten kansalaisliikkeiden sloganeissa, julisteissa ja kansakuntien tietoisuudessa. Miten kirja liittyy esimerkiksi Occupy Wall Street tai Suomessa olevan torikokousliikkeisiin? Well, the first scientific study that was done about the pathology of power ever, ever, scientific study of the pathology of power was done by Dr. Kepi. And the book uh, Liberation of the People, Pathology of Power, is uh, a landmark. It's a, uh, it's a, uh, it's in, inside uh, the field of psychoanalysis and sociology. Those people who are interested in getting more information about this book, they can enter liberationofthepeople.org site, liberationofthepeople.org, and they can download the book to understand better. Uh, these ideas they they left many many seeds not only in the United States, where we launched a national campaign about the pathology of power, but also in other countries, as in Finland, Sweden, England, um, France, Portugal, Italy, many, many countries, Brazil. And these seeds are giving many, many fruits. For you to understand, Sadi, the word 99% uh, are, we are the people, 99%, that is enslaved and controlled by 1%. And we must understand that the power relies on the 99% of those who work. Uh, this was the first ever written by Dr. Kepi in this book. So you can, reading the book, find inside the book many times this being quoted. And not only this, but the concept, the financial power is the evil in society, the, the biggest evil in society is the financial powerful because they have corrupted and controlled the politicians, the political power, the legislators, the in industries, agriculture, arts, education. They dominated the whole planet. So it's time for everybody to wake up, and it seems, and we are very glad to understand that this has been happening. lately been showing up. Tämä ensimmäinen koskaan tehty tieteellinen tutkimus vallan patologiasta on tohtori Keppen tekemä. Kansojen vapautuminen, vallan patologiakirja on virstaanpylväs psykoanalyysin ja sosiologian alueella. Ne, jotka haluavat tietää tästä kirjasta enemmän, voivat ladata sen ilmaiseksi sivuilta www.liberationofthepeople.org. Nämä ideat olivat kuin siemeniä, jotka jäivät itämään. Ei ainoastaan Yhdysvalloissa, missä he tekivät kansallisen vallan patologiakampanjan, vaan monissa muissa maissa, kuten Suomessa, Ruotsissa, Englannissa, Ranskassa, Portugalissa, Italiassa ja Brasiliassa. Ja nämä siemenet tuottavat satoa. Kansalaisliikkeiden sloganit kuten me olemme 99 prosenttia, jota 1 prosentti orjuuttaa, löytyvät tästä teoksesta. Sloganeiden lisäksi perusajatus siitä, että taloudellinen valta on yhteiskunnan suurin ongelma, koska se on korruptoitunut poliittisen vallan, laintekijät, teollisuuden, kulttuurin, taiteen ja koulutuksen, ja kontrolloi niitä, eli koko planeettaa. Kaikkien on nyt aika herätä, ja on hienoa seurata tätä maailman viimeaikaista heräämistä. Tarkoituksena on siis tehdä ihmiset tietoiseksi vallan patologiasta ja toimivista vaihtoehdoista – Työ New Yorkissa eteni nopeasti, mutta mitä sitten tapahtui? His ideas were terribly crashed by the powerful at that time. We, we were even arrested in 88. We had published um, a whole page about these ideas in Newsweek magazine, European Newsweek magazine, in May 17. And in June, uh, 26, we were arrested, illegally arrested in New York Airport, Kennedy Airport. So we were traveling to preside a congress in London about these ideas. And uh, so the powerful in the United States that are based mostly in New York and Washington and use the American government to control rules and laws and things the way they want to so they um, hindered us to bring this in, in 88 to London and to Europe. <clears throat> so since then, our ideas didn't didn't stop. They were never supported by the major medias for obvious reasons, because the medias are owned by these conglomerates of economic powerful and banking, banking powerfuls. Vallanpitäjät pyrkivät murskaamaan nämä ideat. Julkaistuaan koko sivun ilmoituksen Euroopan Newsweek-lehdessä toukokuun 17. päivänä Keppe ja Pacheco pidätettiin laittomasti New Yorkin Kennedy-lentokentällä kesäkuun 26. päivä 1988, kun he olivat lähdössä Lontooseen isännöidäkseen kongressia, joissa näitä aiheita käsiteltäisiin. Lähinnä New Yorkiin ja Washington asettuneet vallanpitäjät käyttivät Yhdysvaltojen valtakoneistoa – kontrolloidakseen sääntöjä ja lakeja tahtonsa mukaan, ja estivät keppejä ja patsiekkoa viemästä idioitaan Lontooseen ja Eurooppaan. Mutta eivät heidän ajatuksensa ole siihen pysähtyneet, vaikka valtamedia ei niitä olekaan kannattanut. Tämä on siis itsestään selvää, koska pankkiirit ja taloudellisen vallan haltijat omistavat nämä suuret media-agglomeraatiot. Tätä laitonta pidätystä käsittelevä dokumenttielokuva Three and a Half Days – Kolme ja puoli päivää on katsottavissa osoitteessa www.healingthroughconsciousness.com. Tässä voitaisiin tehdä sellainen johtopäätös, että 99 prosentin eli kansan on luotava oma mediansa. In our own companies to show them we are not here to take anything from anyone. And they usually say that this Occupy movements, the people just don't have any any proposal. They don't have any anything like organized or um, with solidity. In fact, there are many in this movement that they are envious of those powerful. They want to get the money from those powerful, to take the money that those powerful stole from them. So it's a money fight. And so it, it's a similar mentality, giving an enormous power for money for capital and a very uh, small power for work, work with ethics. Tiedotusvälineiden lisäksi tarvitaan ihmisten omat yritykset, jotta voimme osoittaa, että emme halua mitään keneltäkään. Occupy kansanliikkeistä sanotaan usein, ettei heillä ole mitään konkreettista ehdotusta. Ja onkin monia, jotka kadehtivat vallanpitäjiä ja haluavat vain sitä rahaa, jonka vallanpitäjät ovat anastaneet – Silloin kyse on vain taistelusta rahasta. Silloin rahaa ja kapitalismia arvostetaan valtavasti sen sijaan, että arvostettaisiin työtä, ennen kaikkea rehellistä työtä. Stop maailman tuhaamiselle yhdistys ja tohtori Claudia Pacheco opastavat trilogisten yritysten perustamisessa tai olemassa olevien yritysten muuttamisessa sellaisiksi, joissa työntekijät ovat niiden omistajia. Tämä on äärimmäisen tärkeää, koska toiminta on uuden vuosituhannen yhteiskunnan perusta. Trilogisista yrityksistä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä sähköpostiin sari.koivukangas at gmail.com. Kepi understands, as you said, action makes the being, builds the being, makes the being. So we are what we do and not what we have, not what we know, not even what we feel, but we are what we do. So when we do things, we show what we think, our ethics or lack of ethics. Uh, we show what we feel our intentions when we do things. So doing is much more important than money. And unfortunately, unfortunately, European culture had decayed also following the Anglo-Saxon mentality after the World War II. After the World War II, this capitalistic sauvage, uh, wild capitalism took over the mentality of all countries. So even Finnish Sisu people started to have children and grandchildren who understood that they should do very little and have a lot of money and well-being and the support of uh, state or who, whatever. So the mentality in Finland had, had changed a lot because of this influence. Keppen metafysiikan mukaan toiminta tekee olennon, mikä tarkoittaa, että olemme sitä, mitä teemme. Emme sitä, mitä omistamme, tai tiedämme, tai tunnemme, vaan sitä, mitä teemme. Siinä, mitä teemme, ilmenee meidän eettisyytemme tai eettisyyden puutteemme. Tunteemme ja tarkoitusperämme ilmenevät tekemässämme. Tekeminen on paljon tärkeämpää kuin raha – Valitettavasti eurooppalainen kulttuuri on rappeutunut seuratessaan anglosaksista mentaliteettia toisen maailmansodan jälkeen. Toisen maailmansodan jälkeen villi kapitalismi on vallannut mentaliteetin kaikissa maissa. Myös sisukkaiden suomalaisten lapset ja lastenlapset alkoivat ajatella, että heidän pitäisi tehdä mahdollisimman vähän ja ansaita mahdollisimman paljon rahaa, esimerkiksi valtion tukea. Myös Suomessa mentaliteetti on muuttunut anglosaksisen mentaliteetin vaikutuksesta. Pacek on käynyt monesti Suomessa ja vastaanottanut psykoanalyytikkona suomalaisia asiakkaita vuosikausia. Hänen näkemyksensä suomalaisuudesta on erittäin mielenkiintoinen. Yeah, I have been following the decay in Finnish mentality with a I'm very sorry because um, Finnish were always revolutionary and, and because of this idea of being sisu Uh, they were able to be independent when other countries could not be independent. So this independency were, was based on their capacity to work. Finnish people were always, have always been hard-working people and ethical and spiritual. Pacheco on seurannut suomalaisen mentaliteetin rappeutumista ja on tästä hyvin pahoillaan. Koska suomalaiset ovat aina olleet vallankumouksellisia ja koska meillä on sisua – Olemme kyenneet olemaan itsenäisiä silloinkin, kun muut maat eivät ole siihen kyenneet. Ja tämä itsenäisyys perustuu suomalaisten kykyyn tehdä työtä. Suomalaisuus on aina perustunut ahkeruuteen, eettisyyteen ja hengellisyyteen. And when I, uh, the first time I met some Finnish groups was in Geneva. And there were very spiritual psychologists participating in a congress of humanistic psychology where Dr. Kepi and myself gave lectures. and they said they had a very beautiful tradition. And I'm not sure whether this tradition was based in Kalevala, but I think it could be that Finland would play a very important role in this new era, this era, the golden era that everybody's waiting for not golden in terms of <laughs> gold in terms of money, but golden in terms of glory, of development, of of light, consciousness, peace, justice, happiness, beauty. So Finland was supposed to play a very important role in this. Uh, you, like being the link between the Eastern and the, the Western countries. So this is a call for all those Finnish people that have the Sisu genes in themselves. Pacheco kertoo tavanneensa suomalaisia ensimmäisen kerran Genevessä. He ovat erittäin henkeviä psykologeja, jotka osallistuvat humanistisen psykologian kongressiin, jossa hän ja tohtori Keppe luennoivat. Nämä kertoivat kauniista suomalaisesta perinteestä, jonka mukaan Suomella on tärkeä rooli tällä uudella kauan kaivatulla kultajalla, joka viittaa valon, rauhan, oikeudenmukaisuuden ja kauneuden aikakauteen. Suomen olisi tarkoitus näytellä merkittävää roolia tässä, aivan kuin liitekohtana lännen ja idän välillä. Tämä on siis kutsu niille suomalaisille, joilla on sisua geneissä. Suomalaisten sisukkuus on tunnettua maailmalla, erityisesti itsenäisyystaistelussa. Kansojen vapautuminen kirjassa Keppe sanoo ihmiskunnan historian, olen ihmiskunnan vapautumisen historiaa – ja tämä on varmasti juurtuneimpia suomalaisia ihanteita. Not bending in front of the powerful, which, which by the way Finland had to do because they were small in, the num in number to Sweden and to Russians, but they learned their lesson. So now I want to uh, uh, advise Finnish people, they are bending in front of the financial powerful, which is even worse because the financial power they corrupt the soul of the Finnish. They will standardize Finnish people as as any other country as they want to do of this global citizenship. They want a global citizenship and the Finnish culture will be destroyed. Se ettei taivuta vallanpiteen edessä, mitä Suomen oli tietenkin tehtävä lähinnä kokonsa puolesta, Ruotsin ja Venäjän vallan edessä. Mutta suomalaiset ovat oppineet läksynsä. Pacheco haluaa kuitenkin varoittaa suomalaisia siitä, että nykyisin suomalaiset nöyristyvät taloudellisen vallan edessä, mikä on entistä vaarallisempaa, sillä taloudellinen valta korruptoi suomalaisen sielun. He haluavat standardisoida suomalaiset, kuten muutkin kansat, ja tehdä näistä globaaleja kansalaisia – mikä tulee tuhoamaan suomalaisen kulttuurin. Tämä kuulostaa dramaattiselta. Kuitenkin näiden ongelmien tiedostaminen voi johtaa niiden korjaamiseen. Psykoanalyytikko Claudia Pachecon perustaman Stop maailman tuhoamiselle yhdistyksen työ perustuukin maailmantuhon psykososiaalisten syiden tietoiseksi tekemiseen. Voidaanko näitä suomalaisen sielun ongelmia hoitaa? For sure. For sure, because the DNA, the psychogenetics of the Finnish is still there. The psychogenetics, this, because we have uh, recessive genes and active genes. If the environment uh, does not uh, encourage the good genes to work, they get recessive. They don't show up anymore, but they are there. So the RNA acts upon the DNA. So if the environment encourages uh, the good values of Finnish society and bring it back, it will be easy for the Finnish people to get back, get back to work, to ethics, to ideals and spirituality, which is very important. Because spirituality in the energetic degree uh, of vibration is the highest we have in our beings. I'm not speaking about religion. religious institution. I'm speaking about spirituality. Suomalaisten DNA ja psykogenetiikka ovat edelleen olemassa. On olemassa väistyviä geenejä ja aktiivisia geenejä. Jos ympäristö ei kannusta hyviä geenejä toimimaan, niistä tulee väistyviä, eivätkä ne enää ilmene, mutta ne ovat edelleen siellä. RNA siis vaikuttaa DNAhan. Siis jos ympäristö kannustaa suomalaisen yhteiskunnan hyviin arvoihin ja niihin palataan, suomalaisten on helppo palata työhön, etiikkaan, ihanteisiinsa ja ennen kaikkea henkisyyteen, mikä on hyvin tärkeää. Henkisyys on energisen vibraation korkein aste, eikä tässä tarkoiteta uskontoa tai uskonnollista instituutiota, vaan ihmisen hengellisyyttä. Tähän kauniiseen viestiin päätämme ohjelmamme – ihmisen valtakunta ja kiitänkin tohtori Pachecoa kaikkien suomalaisten kuulijoiden puolesta ja kiitos myös kuulijoille. Toivottavasti voimme syventyä tähän aiheeseen kanssasi tulevissa ohjelmissa. I'm, I'm glad to be here, so I say goodbye, hyvä hyvä, for all the Finnish that are listening to us.